Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Sveicieni visiem Rīgas Katoļu gimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Man sauc Anija. Es esmu Regīna. Un mani sauc Kārls. Un šodien mums ir ļoti interesanta tēma, par ko mēs parunāsim – darbs un jaunietis – Mēs šodien apspriedīsim par to, kā iegūt pieredzi un kā palīdzēt sabiedrībai. Un tad mums ir tā sagatavots jautājums, lai iesaukt šo tēmu, vai jums ir darba pieredze? Jā, man ir darba pieredze, uh, gan šajā vasarā strādājot, uh, gan arī vēl citos darbiņos uh, citos kā, gados, ne tikai šajā mācību, mācību gada, kā vasaras brīvlaikā. Tā kā ir, ir kaut kādi mazie darbiņi savākušies, jau paspējuši savākties. Man Katru? personiski ir uh, pieredze diezgan liela. Es tā teiktu, vismaz priekš savu vecumu. Tā kā esmu priecīga, ka es diezgan ātri sāku strādāt kopš 14 gadu vecuma. Tas nāk no 20. gada. Jā. Un pa katrām vasarām esmu kaut kur strādājis un daudz, sākot no pagājušā gada, es sāku strādāt nedaudz nopietnāk, kā arī septembrī parasti, un šogad es arī izvēlējos skolas laikā nedaudz piestrādāt. Un kā tev, Kārli? Ar uh, darbiem? Jā. Pieredze man ir minimāla, Es esmu strādājis uh, pavasarā dažus darbus, bet es neteiktu, ka es esmu īsti strādājis tādā oficiālā darbā, nekur īsti. Nu, neoficiāla pieredze arī, protams, ir pieredze, un to nevarētu noliegt, kā, ka tas neko neietekmē un ne, neattīsta tevi. Bet kā jums ir ar motivāciju? Kas jūs motivē meklēt vispār darbu un iesaistīties arī brīvprātīgajā darbā, jo, kā mēs Klausītāji gan jau zinat, uh, Radio Marija organizē brīvprātīgo darbu, un visi raidījumi, kas šeit tiek organizēti un runāti, ir uz ziedojumiem, un kas varbūt būtu kaut kas tāds, kas motivē jūs piedalīties darbā šajā tieši konkrētajā un vispārīgi strādāt. Laikam, tā kā sakot, rādījām arī Latviju, kāpēc esmu šeit – tas nav īsti pat tāda darba dēļ, jo es atnācu šeit, vispār pirms es zināju, ka šis ir brīvprātīgais darbs un šāda nosaukuma, uh, bet vairāk attīstīt savas uh, prasmes runāšanā, viedokļu paušanā, komunikācijā citiem cilvēkiem, rēdījumu sagatavošana, žurnālistikas tādi pamati jau, kā teikt, uh, tas nekad nav bijis mērķis, hei, es nākšu šeit strādāt. Tas noteikti nav tas uh, mans, uh, tas uh, pirmais uzdevums, uh, Bet vienmēr ir uh, labi uh, saprast, ka bez tevis nebūtu kaut kas uh, vērtīgs. Manuprāt, radio ir tiešām kaut, kaut kas vērtīgs arī cita, citiem cilvēkiem, sabiedrībai. Un, uh, ir nozīmīgi, ka es varu iegūt pieredzi tieši šeit, jo tas ir uh, ļoti tuvu gan uh, skolai, gan ar tādiem tuviem cilvēkiem uh, veidot šos raidījumus. Un, jā, bet uh, vispārīgi, kāpēc jaunietis meklē darbu? Manuprāt, jaunieši vēlas kļūt neatkarīgi ļoti ātri, īpaši mūsdienās, uh, jo mūsu vēlmju saraksts ir ļoti, ļoti garš brīžiem, uh, dažādas ambīcijas, ko vēlamies sasniegt, tad iznāk tā, ka nu, nevienmēr vecāki ir tie, kas uh, varēs atļauties to visu uh, tev uzdāvināt, bet uh, tu pats saproti, ka varbūt jāmēģina tie uh, lietas panākt saviem spēkiem un meklēt tos veidus, kā uh, iegūt šo naudiņu savā uh, pusē un uh, pats uh, iegādāties šīs vajadzīgās lietas. Un, jā, bet manuprāt, nauda īsti arī nav tas svarīgākais, jo brīžiem ir uh, tā, ka vienkārši grib saprast, kas tev patīk, kas nepatīk, uh, uz kurien doties nākotnē. Tā kā, manuprāt, ir ļoti, ļoti daudz dažādu iemeslu. Nu, es noteikti piekritīšu Regīnai, jo man ir principā tieši tāds pats viedoklis par šo, un sākot ar Radio Mariju, man, protams, arī nebija tā, kad uh, es gāju šeit strādāt, jo es vispār arī nezināju, kā Regīna, ka šis ir brīvprātīgais darbs, es īsti nezināju neko daudz par šo, un man tas uzsākās konkrēti ar Radio Mariju tā, kad pirms es atnācu šo, uz šo skolu Rīgas katoļu ģimnāziju, es pavasarām klausījos šos raidījums tieši tīri sirdstīrā vidē. Un es zināju, ka skolēni šeit vada tādu raidījumu, un man likās ļoti interesanti. Un tad, kad man tika dot tādu iespēju piedalīties, es to uztveru kā tādu nu, izaugsmi. Un es noteikti nenogriezīšu, nepalaidīšu garām šādu iespēju izaugt un iemācīties kaut ko jaunu, jo man konkrēti patīk ļoti darbi un darba pieredze, kur vajag komunicēt un sadarboties ar cilvēkiem, strādāt grupās. Un man šis ļoti, ļoti deva tādu iespēju arī pasīties uz to nedaudz savādāk, kuras varbūt varētu gribētu strādāt un ko es vēlētos varbūt saistīt savu nākotni. Un arī tas, ka, protams, palīdzēt cilvēkiem, jo es noteikti nepalaistu iespēju tādu, kas ir izpalīdzēt sabiedrībai, un varbūt kaut ko tajā uzlabot. Jo tu, protams, vadot arī raidījumus, tu iemācies katru dienu kaut ko jaunu. Un varbūt tas nāk arī pašam nemanot. Man liekas, tas ir tas lielākais pluss, kad uh, pašam nemanot, tev nāk šī pieredze klāt un kaut kādas jaunas lietas uzzini. Bet uh, vispār, kāpēc jaunieši strādā, tas, kā jau Regīna minēja, tas ir tāpēc, ka mums vajag to brīvības sajūtu. Mēs gribam bieži vien ātrāk izaugt, būt patstāvīgi. Bet, nu jā, man liekas, lielākoties tas ir saistīts ar to, ka mēs gribam būt vairāk kā pieaugušie un pastāvēt paši par sevi. Bet man konkrēti tas ir tas, kad es vēlos pēc iespējas vairāk ko izdarīt, kamēr esmu diezgan jauna, un uh, es vēlos uh, sakārtot savu CV, es vēlos dabūt tādu pieredzi, ko es varbūt vēlāk man nebūs tāda iespēja dabūt. Es vēlu, pa, vēlos paņemt visu, ko, ko man dzīve met priekšā, es vēlos paņemt, un kas to zina, varbūt tas būs kaut kur tālāk dzīvē pielietojams. Un kā tev ir, Kārla? Kāds jautājums bija? Uh, kas tevi motivē? Strādāt. Tā kā Strādā, darbā. À strādāt Jāpadomā un ko domā par brīvprātīgo darbu? Es domāju, ka brīvprātīgais darbs ir lielisks veids, kā iegūt pieredzi. Uh, varbūt nebūs tev īsts atalgojums, bet tomēr es teiktu, darba pieredze arī ir uh, ļoti vērtīga lieta. Un kāda bija otrā <laughs> daļa šim jautājumam? Nu, par uh, darba pieredzi. Ah, darba pieredzi. Kas tev motivē? Kas man iegūt darba pieredzi, kāpēc tu nu, varbūt nu, pirmkārt, vēlētos to var strādāt. vēlāk uz CV ielikt, uzrakstīt uh, eh, par šo darba pieredzi, ka tev tāda ir, un arī tas rāda eh, cilvēkiem to tavu raksturu. Ja tavā CV teiksim, ir eh, ļoti liela darba pieredze un ļoti daudz dažādi darbi, tad tas rāda, ka tu esi mērķiecīgs, ka tu esi strādošs cilvēks un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka tas ir, ka ir ļoti vērtīga lieta. Un, protams, brīvprātīgais darbs arī ir ļoti vērtīga lieta. Varbūt tas, ne, nu, protams, atkarīgs no tā, vai cilvēkam vairāk gribās darbu naudas dēļ, vai gribās darbu, jo viņiem ir garlaicīgi, vai nav neko ko darīt. Protams, tur arī jā, tas atšķirās. Bet es teiktu, jebkurā gadījumā brīvprātīgs darbs un vispārīga darba pieredze ir svarīga. Nu jā, es noteikti tev piekritīšu. Kāds ir jūsu uzskats? Uh, vai darba pieredze jau skolas laikā ir svarīga un varbūt vai bez tā var iztikt? Uh, tad jāformulē, manuprāt, vai skolas laikā vai uh, tā kā, kad mēr tu mācies, vai tas ir brīvlaikā. Nu, uh, nu vispārīgi, kamēr tu mācies arī skolas brīvlaikā, mm. tas jau arī ir principā tas pats. Jā. Es teiktu, ka ir noderīga, protams, jo tas īstenībā darbs arī palīdz pēc tam motivēt sevi mācībās. Jo tu saproti to, ka ja tu neizdarīsi to, tad tu kaut ko nedabūsi pretī. Mēram atzīmes, uh, labas tādas, nu, tā kā tu vēlies saņemt. Uh, un, uh, bet tajā pašā laikā strādāšana brīvā ļoti atņem to brīvības sajūtu, to vasaras izbaudīšana. Piemēram, es arī vasarā šogad, šogad strādāju pirmo reizi tā kā nopietnā darbā. Un es sapratu to, cik eh, es maz izdarīju vasarā, cik mana vasara bija pelēka, tumša un neinteresanta. Uh, jo es uh, labprāt būtu braukusi vairāk ceļojusi, vairāk darījusi lietas, uh, vairāk uh, paspējusi, bet, uh, diemžēl, kamēr es strādāju, es to nevarēju izdarīt. Un, uh, man par to nedaudz žēl. Bet uh, pieredze noteikti ir ļoti laba, jo jebkura pieredze ir uh, vajadzīga. Uh, eh, otrakārt, uh, es teiktu tā, ka mācību laikā, kamēr ir stundas, es nezinu, vai ir pareizi strādāt papildus, jo man ir sadarbs paņem ļoti, ļoti daudz laika, enerģijas, spēka, un pēc tam nav laika īsti mācīties. Ja vismaz, es, es nevar, arī nevaru apvienot kā, darbu vēl ar mācībām. Nu, tā kā, mans grafiks arī to neatļautu. Bet turbūt ir cilvēki, kuri var savienot un uh, vienmēr arī palīdz uh, nu, tādā pieredzes ziņā un uh, arī, kas minēja to savu vēlmju sasniegšanai, arī mācību laikā, jo nevienmēr tie finansiāli līdzekļi atļauj uh, iegādāties visu vai izdarīt visu, uh, ar to naudu, ko nopelna vasarā. Tas ir jāsaprot, katra cilvēka atsevišķi tā skatu punktu, kāda ir tā situācija ģimenē, laika plānošana, mācību ziņā un tie, tie mērķi, ko tu vēl sasniedz dzīvē. Kā, tas nav tāds viennozīmīgs lēmums, vai jā vai nē, mācībām. Es noteikti piekritīšu tam viedoklim. Un, starp citu, es nesen lasīju vienu grāmatu, kur bija tāds citāts uh, minēts, jo tu vairāk dari, jo tu esi aizņemtāks, jo tev vairāk laika paliek arī citām lietām. Jo parasti cilvēki domā, ai, man tik maz laika, bet patiesībā tu, ja tu viņu sabalansē un sakārto, ko, kad tu dari konkrēti, tev paliek ļoti daudz laika, jo mums jau visiem ir vienāds laiks dots tieši ikdienā, un tas vienkārši kā mēs sakārtojam, cik mēs laiku kam atvēltam. Un, jā, es noteikti piekritīšu tam, kad ne visos variantos. Laba izvēle ir tieši strādāt skolas laikā, kamēr tu mācies, piemēram, pēc skolas, bet, manuprāt, tas ir atšķirībā, kāds darbs tas ir. Ja tas ir, nu, puslodzes darbs, 7, 8 stundas noteikti nē. Bet, ja tās ir 3, 4 stundiņas, piemēram, pēc skolas, un tas jau tāpat kā treniņu, un ja tās ir uh, vajadzīgs tavai attīstībai, manuprāt, tas ir ļoti labi, ka tu iegūsi šādu pieredzi un pieredzi man liekas, tas ir novi, viennozīmīgi ļoti, ļoti labi, kad jaunieši strādā, piemēram, arī vasaras brīvlaikā, jo ir jā, noteikti jāiemācas tas, kā vispār nopelnīt, jo, piemēram, citiem, nu, protams, ģimenēs ir dažādi apstākļi, bet tas jau nav vienmēr tāpēc, kāpēc mēs strādājam. Un uh, citiem bērniem, piemēram, viss ir pasniegts jau uz paplātes iedots, un uh, viņi nezina, ko vispār vajag, lai nopelnītu tādu darbu. Viņi nenozim, nezina, ko nozīmē strādāt. Un tāpēc man liekas, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, kad bērni to iemācās jau agrā vecumā, un tas arī palīdzēs ļoti jauniešu attīstībai. Bet tagad iesim tādā mazā mūzikas pauzītē ar dziesmu It's beginning to look a lot like Christmas no izpildītāja Blink Crosby. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the five and ten, glistening once again with candy canes and silver lanes aglow.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 Tad, kurā gadījumā būs pieredze. Labā, slikta, pozitīva, negatīva, uh, veiksmīga sadarbība, neveiksmīga. Tā jebkurā gadījumā būs pieredze. Uh, atšķirībā kāda joma, bet uh, tas vienmēr piemēram, palīdz uh, kādām pēc tam nākotnes darbībām. Uh, brīvprātīga darba plus noteikti ir tas, ka tu mēģini domāt par to, ka tu neko nesaņēmi, bet vienalga padari pasauli labāku. Uh, Piemēram, es šo darbu neuz, šo raidījumu neuzturu kā darbu, es to uztveru kā vienkārši foršu veidu, kā pavadīt laiku. Un, uh, jā, es neko negaidu pretī par to, jo vienkārši man šis patīk. Bet ir ļoti daudz citu dažādu brīvprātīgā darba tādu iespēju, kur ir, eh, var dabūt tādu, varbūt vēl pat lielāku to piepildījumu sajūtu, padarot kaut ko vēl lielāku, sabiedrībai nozīmīgāku uh, veikumu pēc uh, sava tā darbības uh, veida, tā kā, jā, bet jebkurā gadījumā tā būs pieredze. Tas, ko tu paņem līdzi, kaut kādas prasmes, ko tu iemācies, jo specifika noteikti prasa kaut kādas uh, izmaiņas tajā darba ikdienā. Ja tu, pieņemsim, nezinu, strādā rādio, tev jāiemācās kā pareizi, nezinu, uzdot jautājumus, vai eh, es nezinu, piemēram, eh, tas te zodāt par brīvprātīgo, tu zinās, ka pie lāvām neiet, kad viņas ir tikko pamodušās. Es, es mīnu, piemēram, bet uh, eh, katrā darbā ir tās tavu specifiku, tu iemācies saprot tos kritērijus un tam līdzīgi, tā kā, jā. Es noteikti piekritīšu, manuprāt, brīvprātīgais darbs ir vairāk kā vaļasprieks, kad, piemēram, citi tur vāc atkritumus, piemēram, iet uz dažādām talkām, palīdz um, sabiedrībai, un man liekas, tam ir jābūt daļa no tā, kas tev ļoti, ļoti patīk darīt. Tas tev dod šo pieredzi, bet tu nedomā par to, ka tev no kaut kā laba, ko tu izdari sabiedrībai, tev obligāti ir jāsaņem kaut kas pretī. Jo tas, ko tu saņem, tas jau ir tas gandarījums, tas, ja tev patīk tas darbs, ko dari, tas algas vietā tu saņemsi gandarījumu, saņemsi prieku un uh, kaut ko citu nekā naudu, jo problēma ir tāda daudziem jauniešiem, piemēram, kad viņi vēršas pie tikai darba, piemēram, skolas laikā, viņi domā uzreiz par algu, bet, piemēram, konkrēti man tas ir vairāk par pieredzi, jo es, piemēram, ļoti vēlos sataisīt labu CV, kas man pagaidām ir ļoti, ļoti nozīmīgi, lai es varētu izaugt un uh, lai man būtu nākotnē vēl labāks darba iespējas un uh, pilnveidot savas prasmes no pēc iespējas vairāk pusēm, tā teikt, sev es būtu pieejama tādā ziņā, kad es māku ļoti daudz un uh, visādos virzienos skatīties. Neskatīties tikai vienā virzienā, ko es māku, bet uh, skatīties viskaut kur un būt pieejamai. Jā, tāds būtu mans viedoklis. Un kā tev, Kārli? Nu, kāds bija jautājums? Ko tu iegūsti no brīvprātīgā darba salīdzinājumā ar es, laikam, jau šito darbu? atbildēju, ka no brīvprātīgā darba vairāk iegūst um, tieši pieredzi, bet, tie, bet ne algu. Un tad jā, jau jāskatās uh, katram cilvēkam, kā viņiem ir. Ja viņi vairāk to darbu strādā pieredzes dēļ, tad es domāju, ka brīvprātīgais darbs ir kolosāla iespēja iegūt pieredzi. Un iespējams arī uh, strādāt kaut kādu darbu, kuru tu nebija domājis, ka tu strādāsi. Tomēr uh, atalgots darbs uh, tur jau ir tā, ka tev ir gan pieredze, gan atalgojums. Bet uh, es nezinu, es, es neuzskatu to, ka ir. Uh, milzīga atšķirība starp to, kurā strādā. Jo galu galā tas ir darbs. Vienkārši tas ir tā, ka vienā tu uh, maksā, un otrā tu no savas uh, sirds dari. Noteikti. Bet vispār ir tāds izvirzīts, es teiktu, ka stereotips, vai arī vienkārši daudz jaunieši ļoti baidas pieteikties kaut kur strādāt, jo viņiem liekas, ka uh, nevar atrast darbu, ja tev nav iepriekšējais pieredzes, kā jums liekas par šo, ar ko būtu varbūt jāsāk, vai kā vispār atrast darbu, Regīna? Ļoti interesants jautājums, jo uz to īsti pat nav atbildes man kā jaunietim. Tas būtu jautājums, man tādam, nezinu, varbūt darba devējam, kāpēc uh, darba devēja neizvēlas jaunākus cilvēkus savā darba kolektīvā uzņemt. Bet uh, tā, es teiktu, ka ir uh, tas, ka jaunietis varbūt nesaprot to atbildības uh, nozīmi uh, kodās darba pienākumos, un visi jaunieši ir atbildīgi savās rīcībās, uh, nemāk, uh, piemēram, koordinēt savu laiku, nemāk koordinēt savas uh, rīcības sekas, un uh, jā, tas būtu tas viens, varbūt kāpēc darba devēja izvēlas neņemt eh, jauniešus. Darbā, protams, ir arī tas uh, arguments, ka jauniešiem nav kaut kādas darba iepriekšējas pieredzes, uh, jā, kādas tās prasmes, kas nav attīstītas līdz šim. Viņi baidās, ka jaunieši nevarēs to izdarīt, uh, bet uh, ir ļoti, ļoti daudz dažādu vietu, mazāku, lielāku, kuros uh, darba devēja atļauj sēt jauniešiem tieši ir daudz lietām, kuros ir teikts, ka var, var apvienot mācības gan ar darbu, gan ar uh, mācībām, un uh, pieredze nav vajadzīga, jo viss uzreiz darbā iemāca. Un tas, manuprāt, ir ļoti, ļoti nozīmīgi, ka jaunietis iet nevis uz darbu, kur viņam pasaka, tev vajag augstāko izglītību, trīs valodas zināšanas, matemātikas uh, diplomu un uh, mārketinga speciālistu amatu, piemēram, uh, Bet, eh, kad tu ej uz darbu, kur tu zini, ka tev vajag pieņemt tikai puslodes darbu, uh, normālu, tā kā, nu, pietiekamu aldziņu un uh, saprast, ka tu varēsi izpildīt pienākumus, ko no tevis sagaida attiecīgais darbs. Un tajā ziņā arī uh, darba devējs uh, atradīs to, ka jauniešus, kuri gribēs strādāt, tādu no mazākas vēl tāds darbs, bet uh, atkal panākt lielākus mērķus pēc tam, kuri varēs uh, jā, sākt ar to mazumiņu, no zemākās pozīcijas kāpt uz augstāku, un pēc tam varbūt pat mainīt darba vietas un iegūt šo pieredzi jau augstākos amatos citur. Jā. Es noteikti piekritīšu Regiņai, viņa ļoti labi izskaidroja to domu gājienu, kas uh, tieši arī vajadzēja dažiem jauniešiem dzirdēt, jo noteikti mans viedoklis būtu tas, ka jauniešiem nav jābaidas meklēt pat darbu, un daži ir tādi, kas saka, nē, man nav pieredze, man nepieņems, bet tiešām, kā jau Regīna minēja, ir ļoti daudz vietas, kur kompānijas, kur uh, darbdevēji pieņem šos jauniešus, kuriem nav tās darba pieredzes, un tas ir tāpēc, kādēļ mums vajag sākt būvēt savu CV arī ar uh, brīvprātīgajiem darbiem. Tu piemini to, ka tu esi strādājis tur, tev patīk tas, un daudz darba devēja viņi tieši arī to meklē. Viņi meklē aizraujošus jauniešus, kas ir gatavi mācīties, un tas arī ir uzsvars, uz, uz ko ir jāliek, piemēram, visādos um, darbos. Tev arī pat nav jābūt 18, lai tu atrastu kaut kādu darbu, viņam vienkārši jāmeklē tajā pašā ss.lv un citās daudz veida tā teikt, mājaslapās ir dod dažādus piedāvājumus, kas veicina šo izaugsmi, un ir vienkārši jābūt gatavam meklēt, ir jāveido šis CV, un jāsāk no mazākās pakāpes, un ir jāaug kopā ar tiem darbiņiem, ko tu dari. Var sākt ar palīdzēšanu mājas darbos, un tad augt lēnītēm, bet nav jābaidās, galvenais ir jādara. Un tad tu arī pamanīs to, ka tu sāc palikt arvien labāks un darbiņu sāk piedāvāt tev arvien vairāk. Un, Kārli, kāds varbūt būtu tavs komentārs es, par šo? Es teiktu, ka es, es jums abām pilnībā piekrītu. Nu, tad uz šīs notes varbūt nobeigsim šo raidījumu. Mēs vēlamies pateikties par jūsu ziedojumiem jo šie ziedojumi ir tas, kas uztur Radio Marija Latvija, un bez tiem mēs tiešām nevarētu būt šeit un katru dienu runāties ar jums šajā ēterā. Paldies par jūsu atbaldu. Atbalstu. Visu labu. Tā. Atā. Atā. Rīgas katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.